de VPRO via de zenders Radio 1 en 2. En ach ja, het holst van de nacht nadert. Lieden van diverse plumage trekken hun sporen over de aarde. Hun belevenissen, hun herinneringen. Gerrit Kalsbeek volgt ze, op reis naar het einde van de nacht. 99 megahertz. Reis naar het einde van de nacht. าท่านต้องการจะล้างอัดขยายภาพสีให้มีคุณภาพสวยสด ท่านนึกออกไหมคะว่าจะไปใช้บริการที่ไหนดี ดิฉันขอแนะนำเด่นชัย Color Lab ค่ะ เด่นชัย Color Lab เป็นศูนย์บริการภาพสีคุณภาพสูงด้วยเครื่อง High Speed Printer ของฟูจิระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งเรามีช่างผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุม นอกจากนั้นแล้วเด่นชัย Color Lab ยังจำหน่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ โซทัสนูปกรณ์ที่ครบครันที่สุด และยังรับล้างฟิล์มสไลด์อีกด้วย อย่าลืมนะคะ ถ้าท่านต้องการภาพสีที่มีคุณภาพสูง รวดเร็วทันใจ ส่งเช้าได้เย็นหรือส่งเย็นได้เช้า เชิญแวะไปที่เด่นชัยคัลเลอร์แลก17 ทับ 2 ถนนราชวิถีเชียงใหม่ โทรศัพท์โทร 35450 และโทร 333 โทร3ถึง4 ะตสิบล้อต้องรอสิบโโอ้โห น้องจ๋าหยิบน้ำมันเบรกให้พี่หน่อยจ้า ไอ้ขวดสีส้มรูปมือยาวๆใช่ไหมล่ะ แม่นแล้ว ขวดนั้นละ น้ำมันเบรกเบอร์ห้าร้อยของเอสโซของดีของพวกสิงสิบล้อเขาละไม่ว่าจะทางไกลเท่าไหร่ หรือมันทุกหนักแค่ไหน เบรกเมื่อไรหยุดได้ทันใจทุกทีน้ำมันเบรกเบอร์500ของเอสโซน้ำมันเบรกพิเศษสำหรับรถที่ใช้งานหนัก Radio Thailand's external service would like to invite you to join us this year for Visit ASEAN Year 1992. Visit ASEAN Year 1992 is a regional effort by all six members of the Association of Southeast Asian Nations to prepare countless celebrations throughout the region for our visitors to enjoy with us as we celebrate our union as an association. Brunei Darussalam, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand are the countries comprising ASEAN, and each has a very special program planned to celebrate this major event. So be sure to join us for Women's Visit Thailand Year 1992 and for Visit ASEAN Year 92. It's the best time ever to find your way to our home for a visit. And we'll make it a friendly time that you'll never forget. Radio Thailand's external service and the Tourism Authority of Thailand welcome you. ben gisteren met een aircondition bus, wat net een vliegtuig was, helemaal nou, prachtig, luxueus en zo, naar uh, Sri Raja gegaan, wat een stad is waar de pepersaus wordt gemaakt, die over de hele wereld befaamd is. En ik logeer hier in een vrij comfortabel hotel, wat me 100 baht per dag kost. En dat is eigenlijk om en bij 10 gulden wat dus wel zeer redelijk is. Alleen voor de begrippen hier is het natuurlijk wel wat meer geld, maar toch niet zoveel meer. Het hotel ligt meteen eh, aan zee en is op palen gebouwd. En eh, allemaal met lange planken en zo. En ik ben vandaag heb ik een wandeling gemaakt want ik, hoewel ik me toch al vrij slecht voelde, maar ik heb gisteren ergens iets gegeten met wat vis erdoor, anders kon ik ook niks krijgen als vegetariër. En opeens s'nachts werd ik wakker en moest ik weer van het gal oplossen. Maar gelukkig, ik voel me nou een stuk beter. En ik ben aan een klein Chinees tempeltje die aan het eind van een pier lag gelopen. Wat ook heel mooi was. En ik kwam er een leuk thuis meisje tegen. Vrij jong en ik voelde wel iets voor haar. En ik heb, hem. we hebben samen voor de Boeddha geknield en gebeden. We zijn toen met zo'n motor, soort motortaxi zoals ze ook in Delhi hebben, een soort riksja, maar dan een motor, teruggereden naar haar familie. Maar mensen waren wel wat vriendelijk en eh, vroegen of ik wat bier wilde hebben, terwijl bier toch wel vrij duur is. Ik dacht, nou dat zou ik na die tijd wel moeten betalen, hoewel ik wel hun gast ben. En inderdaad, vroegen ze me op een gegeven moment voor geld. En vroegen ze of ik met haar zuster wilde slapen. Ik zei nee, geef wel om haar en zo, het gaat me niet momenteel om het onderste gedeelte, maar dat gaat me van het hart. Hè? Voor dat meisje voel ik gewoon iets. En toen zeiden ze, ja, je kunt wel met de slapen nou voor 800 baht. Dan je wordt die nogal snel vaak, uh, hè, je iets aangeboden voor seks en zo, maar dan moeten ze wel steeds meteen geld zien. Wat dat betreft is het een beetje commercieel nog allemaal hier. อยใจบกวยยังสักอย่างความหักเมาได้สองวันนี้แบบนั้วันนี้ขอไปงานแต่เพื่อไปหาเลิกสมนักจะมาอย่างนัเล่าเขาก็ได้เห็นเขาดีกว่านั้นวันนี้มาคู่มาอย่างมาถึงบริษัทนี้ ริษัทนี้แล้ว Human beings are rare indeed. It is rare and difficult to be born in the human plane. Man is made up of mind and body, nama, rupa. Though the two are interrelated, it is the mind that is dominant. Greatness of man and woman lies in the powers of the mind. The position they achieve in life will depend mainly on the strength and purity of their thoughts. The stature of a person is judged from the quality of his thoughts. The Buddha gave pride of place to the mind. The Dhammapada says, that all states have mind as their forerunner. Mind is their chief and their mind made. Peace and happiness or misery and suffering will depend on the state of the mind. The teachings of the Buddha is intensely practical and is aimed at solving the immediate problem faced by each and every human being. The problem being the unsatisfactory state of life. The Buddha shows how to get over this state. Overcoming this unsatisfactory state of life lies within the power of man himself. According to Buddhism, man is not a helpless individual at the mercy of any almighty divine being. Instead of trying to please and plead mercy from any supernatural being, the Buddha exhorts his followers to depend on themselves for their deliverance. Man himself is the master of his fate. Prayers and sacrifices to please unseen gods are of little use for final salvation. Rather than depend on others, the Buddha has advised individuals to have self-reliance self-control, dedication, determination and perseverance to overcome problems and achieve happiness. สักนิดแล้วแม่คงจืน อุราส่วนท่านบิดาให้แสนเป็นห่วงว่าแม่ปุ่มพวงแล้วดุดแน่ ต้องสมคิดเราจิตปราดทนากินคำสองคำลรแม่ก็อิ่มวิ่งเวียนเริ่มนาจะคลื่นเหียนอาเจียน ขึ้นมาของที่หายากแล้วแม่ก็ยิงจะหิวนาดวงจิตแต่ปลิวลราออกจากกายางนาทำให้ได้สมดังจิตเนื้ออุ่นแล้วนางก็คว้าวุ่นแทน บิดอนมานางนะแม่ต้องแพ้ท้องอยู่ ถึงสองเดือนจึงค่อยค่อยเลือนหาย จากอุลางนะต้องทนทรมา หัวอกตรมตรอมเหลาล่างกายหายผอมนะจนทั่ว กายาสามเดือนผ่านพ้นล่วงเลย ลงไปเริ่มนะกินข้าวได้เรื่อยๆ ขึ้นมางนะแต่ยังไม่ไหวที่จังมนมอง ต้องทนอุ้มท้องจะทุกข์ไม่ว่าจนสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดือนผ่านอุทธรของท่าน ก็ใหญ่นะขึ้นมา จนเดือนที่เก้าย่างเขาผ่านพ้นอกเอ๋ยหน้าโมนเริ่มถึงเวลานะเพราะถึงกำหนดเล่าทวนทดสมาดจวนจะเคลื่อนคลาดเจ้า ลูกยางนะเจ็บปวดดังหลังของแม่ ถูกบอยปากนากดร้องโอ้ยพวกนาพวาอยู่เนินนานเฮิเราจนแลถึงเวลาเจ้าก็คลอดลูกยาางออกมาเป็นชาย gisteren ben ik vanaf kun je nog eh, de heuvel overlopen. Ik kom je op een strand, er staat alleen maar een theehuis en een paar locals wonen daar. En dan waar je nog iets verder loopt kom je op een strandje waar zeer aardige visserslui net hun eh, vangst aan het uh, schoonmaken waren. Ze waren net goed en wel binnen. En ze hadden wat visjes, waren ze aan het roosteren. En ze gaf me zo een paar eh, heerlijke vissen. En toen ik hun geld wilde geven, wilden ze niet eens geld hebben. Terwijl overal in Thailand zijn ze toch wel behoorlijk fel op de baat. Nou, dit waren zeer originele, nobele mensen, vond ik, deze vissers. Een goede herinnering, ik zal het niet vergeten. Terwijl ik diezelfde middag eh, ergens verderop in die, op dat hè, gecommercialiseerde strand een vis had gegeven wat meer, zoals de Engelsen zeggen, skin en bones was. Moest ik daar 30 baht voor betalen, terwijl er haast geen vlees op zat. Maar ja, zo gaat het terwijl je reist. kan niet meer spullen naar pad en dan kan de boot van half uur nog halen. น้ำดื่มดี มีคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัยโตลาลิสน้ำดื่มโตลาลิสอยู่ใกล้กับกอทันตะคลินิก อำเภอเมืองจังหวัดอุดร โทรโทรห้าโทร งสัยเธอจะอาบผิวด้วยน้ำนมนะเหรอแล้วไงอะอ้าว ก็ผู้หญิงน่ะ สวยอย่างเดียวไม่พอ ต้องผิวสวยด้วย อย่างนี้ไงผิวมีสเปคเลยละสบู่ที่บำรุงผิวคาวิน่าจากสูตรความงามเพื่อผิวสวยละมุนละไมคุณเงยหน้ามองเธอหน่อยสิเฮ้ยน้ำมันแฟนผมนี่สบู่ช่วยบำรุงผิวคาวิน่าอา nou in deze omgeving, ik heb een klein dutje gedaan, ik voel me hier redelijk op mijn gemak. Maar meestal in de, in de towns en in de meeste plaatsen hier in Thailand, ik weet niet waarom, ik heb meestal altijd een beklemmend gevoel op, een of, om de een of andere reden. Dus ik wil je leven, leven en ik kan eh, de dingen die ik hier wil doen, kan ik gewoon niet echt eh, vrij doen. Omdat het te gevaarlijk is. En dat allemaal weer dankzij die Amerikanen zo en de CIA waarschijnlijk, die hun daar opdracht toe geeft. Nee, wat dat betreft, wij Westelingen, we hebben de wereld behoorlijk verpest. Cua, cua, cua. Lấy, lấy, lấy. Lốp, lốp, lốp. Lốp. Lốp. ไรน้องไม่บิดความรักอะไร ตัดสวัสดิ์ขาดสิ้นจดหมายน้อยกว่าข่าวค้าวขอแฟนแฟนอย่าเป่าเปิดนายพิมพ์ใจ ควงมาไล่แฟน แฟนใส่ข้อบอกเคยเตือน แล้วเคยเตือนใจคิดถึงหน้าบอเป็นกัน กันน้ำตาไหลรินอดน้อยใจบ่ได้เป็นเออเจ้าสางลืม besloten was om te vertellen. Dat ze daar in uh, dat ze daar ook eh, twee weken geleden is de politie daar geweest en hebben ze de velden die ze daar voerden, hebben ze helemaal alles hebben ze vernietigd en in de brand gestoken. Enkele duizenden eh, kilo's. Dus gisteren ben ik vanaf uh, Sakon ben ik richting Nong gegaan. Ik denk, van ik ben steeds in, eh, in kleine steden. Ik wil wel eens een keer hier in de natuur zijn. Dit is een weg op weg naar Kalassin en Konkeen. Door de bergen. En dat is hier vrij natuurlijk allemaal. Ik denk, ik, ik blijf daar. Er is een mooi meer. Zo op de kaart kun je dat zien. Maar er was geen meer. Wel een vrij mooie omgeving op een gegeven moment eh, ben ik daar uitgestapt. En ik heb er een tijdje rondgekeken in de natuur. De mensen hadden een, een feest, dat duurt drie dagen, Thais Nieuwjaar. En dan, eh, dat betekent dat ze elkaar drie dagen lang bekogelen met water. Dus het was echt een feest, de mensen waren heel uitbundig. En eh, op een gegeven moment, ik denk ik ga maar eens een keer naar Kutbak. Want daar is bekend dat daar ook veel uh, marihuana verbouwd wordt. En ik ben geïnteresseerd in de methodes en hoe ze het verbouwen. En ik wil graag een goede kwaliteit roken, omdat ik dat in Holland ook wel gewend ben. En hier in Thailand heb ik nog niet dezelfde kwaliteit kunnen roken als uh, in Nederland. Uiteindelijk... en eh, had ik eindelijk een wagen die me daarheen bracht. In de coffeeshop gebakken rijst gegeten. Gevraagd of ze het in, in uh, vegetable oil wilden koken. Bakken. Wat ze voor me gedaan hebben, het smaakte goed. En was er een eh, teacher die dat voor me vertaald heeft. En ik kon mee naar zijn huis. Hij logeerde bij zijn familie. Hij moet hier een jaar zijn in een groot huis heb ik bij die familie doorgebracht. En uiteindelijk vroeg ik hun dus ook voor het bekende kruid. later kwamen ze met een pakje met allemaal bladafval met enkele topjes erin. Wat vrij droog was. Maar eh, momenteel zit ik hier en, en de mensen staan allemaal in de soort houding. Dan ze spelen nationale volkszong hoewel de mensen hier wel een gevoel hebben heb ik dat ze hier een beetje worden uitgebuit door de militairen.พอ FM Stereo Multiplex 104.5 MHz สื่อสารแห่งความประทับใจ โอ้ยอย่าเพิ่งแตกเลยสิโตนตับมันมันหนีมาขึ้นรถนี่มะ อืมแอร์รถเย็นดิแท้ๆยี่ห้อยยังเนี่ยกิกิครับ กิกิเย็นทนมาโดนแล้ว อ้าวตับบ่แตกละบ่อเย็นทนเย็นอีหลีต้องเบิ่งให้แน่ว่าเป็นแอร์กิกิทั้งชุด ทั้งคอมเพรสเซอร์ยูว่าพอเรเตอร์คอนเดนเซอร์และก็ไดเออร์ซีซส่วนประกอบสำคัญต้องของแท้จากกิกิเท่านั้นที่รับประกันคุณภาพ เย็นทนจากสิต้อยฮอนซ้ำเลยตับกระบ่แตกกีกิเย็นทนไม่มีใครท่า เดินร่วมฉลองเปิดกิจการใหม่ ห้างทยนต์ขอนแก่นซื้อจักรยานยนต์ซูซูกิไม่ว่ารุ่นใด วันนี้ถึง 31 มีนาคม แถมฟรีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าชาร์จและของกำนันมากมาย พิเศษสุด ขอเชิญผู้ใช้รถซูซูกิทุกท่าน นำรถเข้าตรวจเช็คจากช่างโรงงานไทยซูซูกิและบริษัท SPI พร้อมรับน้ำมันเครื่อง CCI ฟรี วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ณศูนย์บริการซูซูกิที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุด ห้างทยนต์ขอนแก่นถนนประชาสโมสรติดธนาคารศรีนคร มั่นใจไทยยนได้รับผลคุ้มค่า วพขอนแก่น FM 104.5 MHz เมกะเฮิร์ สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับตามนัดที่เก่าเวลาเดิมนะครับในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงเวลาห้าทุ่มกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆทางสฟจุดห้าเมกะเฮิร์กับผมวิทยาโพแก้วนะครับเลือกสรรเอาเพลงกระเป๋าสร้างได้เพียงหอน้ครับกระเป๋าครับพี่หวานเราเข้มเลย De busstop die net heeft. En er komen allerlei verkopers eh, drankjes en eten aanbieden. Ja. Five, five. Huh? Five. Five baht. I don't know what is inside. Inside meat. Meat? Yes. yes. Meat? I uh, no, no take meat. Thank you. Thank you. Thank you. อยู่ประเทศไหนอเมริกาป่ะ Holland. Holland. Oh, Nederland, Nederland. Nederland. Nederland. Netherlands, Europe, America, Netherlands. Uh, chicken. <laughs> <laughs> <laughs> No eat chicken. No eat chicken. No eat. No eat chicken. bieden van alles aan, maar ik neem nog niks. One man. One

hương Maar, ze zijn alleseters. Gisteren was ik ook bij een familie in Kutbak. En de hoofdonderwijzer had me uitgenodigd, zoals ik al eerder verteld had. Maar ze aten ook, en voor mij aten ze gebakken kakkelakken. Een heel schaaltje met, vol met van die ja, kakkelakachtige insecten. Voor mij waren kattenlakken geroosterd met pootjes en al. Met huid en, haar uh, geroosterd. En dat eten ze zo op. Is een lekkernij. En, en een andere lekkernij is een soort maden, dat noemen ze kleine eitjes, wat wij voor vissen gebruiken. Die liggen dan dood en, eh, en, en dat is voor hen een heerlijke lekkernij. En veel van hen hebben ook al wel hond gegeten. Ze vreten gewoon alles. Bij de boeddhisten is het verboden om paarden en olifanten te eten. En ik vroeg aan die hoofdonderwijs, maar ze eten zelfs ook jonge olifanten eten ze ook en slangen mogen ze niet eten. Slangen eten ze ook. En musjes en, en, en vogeltjes en duiven, alles wat leeft en zo, dat vreten ze bijna. Echt een onveilig gevoel, weet je. Omdat ik, ik sta alleen met al die mensen en dat, en dat, dat buiten zo helemaal uit. Alleen maar. Ik ben in eh, Kalashin aangekomen en vandaag met een, eh, met een collectief collective taxi ben ik naar het wildpark gegaan, maar dat was is, ik dacht dat het in Kalassin was, maar moest ik toch nog weer 40 kilometer uit de route. En natuurlijk duurde dat weer een eeuwigheid. Met uh, langzaam rijden en dan met tussen, na 10 of 15 kilometer, eerst weer een half uur wachten. Totdat de auto vol passagiers is. En toen ik uiteindelijk na lange tijd op de plaats van bestemming aankwam, bij het wildpark waren vriendelijke mensen daar. Ze konden niet, natuurlijk niet zoveel Engels, want eh, je moet net zoals de Duitsers in Thailand moet je Thai kunnen spreken. En eh, ben ik met hun achter op, de, achter op de brandfiets door het park heen gegaan. Maar het enige wat er <laughs> eigenlijk te zien was, waren een paar wilde soort koeien. Koeien, maar dan echt wilde koeien. Originele, echt wilde koeien en een soort van buffels. En uh, zijn we over een hek geklommen. En na een tijdje lopen hebben we van vrij dichtbij een groot wild hert eh, gezien. En van verdere afstand nog twee herten die schichtig uh, verder het bos in renden. Daarna teruggegaan naar die mensen, met hun iets gedronken, Ze hoeven geen geld hebben voor het rondrijden en zo. Wel vriendelijke mensen toch. En toen na lange tijd wachten. Eindelijk na lange tijd kwam ik dus weer terug aan de hoofdweg. Waar ik een bus wilde nemen naar uh, eh, Concane, waar ik nu momenteel in de kwam. Nam ik eerst een bus voor een paar kilometer, voor ik weer op een kruising kwam waar ik een andere bus naar Concane kon nemen. En natuurlijk kwam ik weer op zo'n plaats hier in Noordoost, Thailand, waar iets oudere personen weer whisky gedronken hadden. En daar worden de mensen hier zo beestachtig min van eigenlijk. Dat ze kwamen meteen alweer met vier, vijf man lauwen dan me af. En eh, een hand geven en eh, you want to drink whisky. En sit down. En meteen een, toch een slechte vibratie er zij. Terwijl ik toch vanuit mezelf probeer vriendelijk en beleefd tegen de mensen te zijn. Ik vertel nu iets meer de negatieve kant zoals ik het van de thuis zie. Dat uh, vooral die whisky drinkers en zo. En eh, toch eh, een slechte vibratie. En ik dacht, verdomme, ik wou dat die bus niet meer kwam, want een gebeurt er weer wat. En ik zag net de bus in de verte aankomen en kwam er zo'n andere figuur aan, ook weer smol bezopen met tatoeëringen. Kom naar me toe en die wou me zo even in mijn kruis pakken en zo. Ik heb hem toen een slag op zijn hand gegeven en de, die bus kwam er gelukkig net aan, stond hij daar. Dan ben ik naar de bus gerend en naar binnen. นี่โลอย่าอย่าใครช่วยวะใคร Huh? de, driewiel, de driewieltaxis, zoals in uh, eh, Sakana kan, overal waar ze heen brengen, vijf vragen ze. Dus ik gaf hem wel meer, want ik denk het is meer waard. Maar hier, maar vijf waard, dus willen ze tien of vijftien, ze willen hier veel meer. En een van hun, nou die zou me even dan naar die bijbelschool brengen, uiteindelijk voor tien water maar bleek het maar vijftien meter te zijn. En hij zou ook wat uh, marihuana voor me regelen. En toen we hier waren, hè, had hij zo'n pakje, liet hij me zo zien. Nou, en, en zag er wel goed uit. Hij zei, nou, voor vijf baat. Ik denk, nou, die, die rit geef ik hem dan zeven voor en vijf voor de, voor de marihuana. Maar eh, ik had hem de twaalf al gegeven, maar wilde die me die, de, de wiet, wilde die me niet geven hij wilde nog meer geld en zo. Ik zeg, hé hey man, eh, wat is dit voor verneukerij en zo. Ik zeg, uh, hè, geef me spul en zo. En, en, op, en opeens, hij pakt je even achteruit zijn achterzak even een pistool tevoorschijn. En eh, uiteindelijk kreeg ik toch een klein, heel klein topje. En, en wilde die nog meer geld hebben ook, maar kwamen andere mensen aan en ging die weg en zo. Dus dat is een beetje wel zoals de mensen in Thailand zijn. Dat is het juist, waar je juist ingetogen en beleefd moet zijn. Wanneer dat de hoogste status is, dan is het meestal het tegenovergestelde. Dat is net zoals wanneer iemand iets niet mag, dan wil die dat juist. En ik moet zeggen dat veel van de Thai mensen, het zijn, hè, het zijn gewoon uh, ruwe apen. Dus ze lijken ook een beetje op apen. nou ja, ik bedoel, ik zeg dit niet zomaar, weet je. Ik, ik zeg dit ook pas na drie weken mezelf hebben in, in te hebben gehouden. Maar na al die ervaringen, ik vind dat er eh, veel van die vuile apenbastards hier rondlopen. Met een schelle, rauwe rotstemmen en een uitgelach. Het zijn vuile, vieze apenklootzakken, zijn er veel tussen. Ik hoop dat er eh, in de komende uren en dagen en weken wat meer positiefs is. Sweet memory. <laughs> Het is niet ล่ะฉันไม่ใช่จาก fresh and dry fresh and dry ขอมอบความทรงจำหวานละไม sweet memory กลิ่นหอมใหม่ขนาดแนะนำฟรีพร้อม fresh and dry ขนาด 28มิลลิลิตรทุกขวดถึง 31มีนาคมนี้ fresh and dry ้อมสขชื่นสบายตัวตลอดวันช่วงพักการถ่ายทำบ่ายวันหนึ่งกับชัดชัยเปล่งพาณิชย์บอกมาอย่างนี้นะไม่ยอมบอกเหรอพับเดี๋ยวมาพักได้ โอเคนะครับ ผมจะเบนกันคอแห้งเลยเนี่ย พี่นกจะดื่มอะไรดีล่ะเอาเบ๊ปซี่รับอย่างอื่นแทนได้มาไม่เอาจะเอาเบ๊ปซี่เอาอย่างอื่นเถอะนะบอกว่าจะเอาเบ๊ปซี่พูดไม่รู้เรื่องเหรอ นนี้ค่ะเป๊ปซี่แหมพี่น้องได้ชอบล้อเล่นเรื่อยเลยเป๊ปซี่รสชาติของคนรุ่นใหม่ ก็ต้องคอยหักมันน่ะ โอ้ยจริงยืนทีเนี่ยนะต้องให้คนนึงนะฮะ เอาเอาฮีตเตอร์เป่าไว้ทัวมันแข็ง โอ้จริงๆไม่เอาเท่าไรนี่ สมัยผมไปเนี่ยโอ้หพูดออกมาทีนะนะอ่ไง ทุบโบนก็ยัจะคังฟังได้ทำไมรอเวลาตายก่อนมก็ได้ยินเงียบไปเลยเลวคนไปเกาหลีอ่ะฮะ่้ไม่เราก็ไปแค่ไปแค่เกาหลียนี่แหละคุณตุลาเนี่ยแย่จริง ๆ ครับโอ้ยขออภัยไม่ได้มาอาไม่ได้มาสองวันกลับจากเกาหลีเพื่อนสิ งคโปร์มาอีกอนี่ยังไม่มายังไม่กลับนะเนี่ยไม่กลับผมบอกให้ขอทำงานบ้างเถอะต้องเพ่งอิ้วกันหน่อยก็เลยพอดีตุดจีนเข้ามาเยี่ยมมาเยือนกันก็เลยอ้าวโอเคก็ไม่ว่ากันก็เนี่ยรับ เดี๋ยวก็ถือว่าเป็นเพื่อนฝูงกันนะคืนนี้ต้องไปเลี้ยงเขาอีกแล้วอ๋อดีคดีพวกนี้ก็ต้องไปเลี้ยงเขาอีกด้เพื่อนมาเห็นบอกว่าเพื่อนสิงคโปร์กลับเห็นไอ้จีนแดงจะมาอีกไมมขยันมาบอกอย่ามาเลยแกอยู่จีนแดงนั่นแหละดีแล้วโทรทางไกลมาบอกว่าจะข้ามมาอีก สงสัยเพื่อนเดินสายนะดีครับวันนี้จะเดินเดินสาย สมพล วิศวะ บุญชู เอกยุทธดีเจชื่อดังเหล่านี้ คงต้องมีสักคนที่ทำให้คุณนึกอยากเป็นดีเจอย่างพวกเขา อยากเป็นดีเจแบบไหน อยากจัดรายการแบบใคร ต่อเติมความฝันของคุณได้ เพื่อก้าวสู่อนาคตดีเจคุณภาพ กับโครงการดีเจเจเนอเรชันโอกาสนี้ รอคุณอยู่ที่บริษัทแกรมมี่ไดเร็ก6644343 เอ๊ะ แล้วจะเป็นดีเจที่คลื่นไหนดีนะ ตองมองหาความแปลกใหม่ท้าใจเสมอ อย่างซูซูกิสปรินต์ใหม่คันนี้ไง รักมากเลย แบบว่าถูกใจเป็นอะไรที่ง่ายๆ แต่มีสไตล์สะใจอย่างเงี้ยฉันรักมากเลย คันเนี้ยฉันรักมากเลย I love Spring บุคลิกใหม่ของรถครอบครัวเพื่อการขับขี่อย่างมีสไตล์ ซูซูกิสเปรนใหม่ขับขี่ง่ายสไตล์สเปรนสวพ FM Stereo Multiplex 104.5 MHz สื่อสารแห่งความประทับใจ ที่เนียนนุ่มด้วยแป้งหอมฮอลลีวูดแป้งหอมถนอมผิวปะพรมหลังการอาบน้ำทุกครั้ง ป้องกันเป็นผดผื่นคัน ใช้แทนเครื่องสำอางหน้าไม่แก่ก่อนวัยสดชื่นหอมประทับใจตลอดทั้งวัน ทั้งเขาและคุณด้วยแป้งฝุ่นหอมฮอลลีวูดมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า สากลและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปทีมเจปีนี้ซอปรุงอาหารแม็กกี้ พอใบอามาอิ่มบุญอาซออิ่มอร่อยแล้วครับผมว่าอาหารเจแต่ละที่ แต่ละอย่างก็ต้องแตกต่างกันออกไปนะใช่อาสังติจับฉายนี่นะ ถ้าให้เอา่อยต้องผักผักกองต้ม ผัดมีเจถ้าจะให้น่ากินต้องแห้งเส้นจะได้มีเละและถ้าให้อร่อยเด็ดยิ่งขึ้นทุกจานมันก็ต้องใจซอสปรุงอาหารแม็กกี้อร่อยหอจีอร่อยหอเจียด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้หอมนะ อร่อยด้วยราคาก็29บาทเท่านั้นเองฮะ กรุงเทพมหานครทั้ง 29 คนของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยมารุตบุญนาคจัดได้ว่าปริมาณรถกรณีนายกรัฐมนตรี ธุรกิจที่ดีต้องไม่หยุดนิ่ง DBS โฆษณาสทร5พัทยา เคียงคู่ไปกับธุรกิจของคุณ มีปัญหาด้านโฆษณาต้องการโฆษณาธุรกิจห้างร้านหรือสินค้าของคุณทาง 104.75 เมกะเฮิรตซ์เสียงจากทหารเรือเมืองพัทยา ติดต่อ DBS โฆษณาอาร์ตพัทยา คุณบุญเลิศประสบโชคโทร5037โทรโทร5037โทรนาฬิกาโรเล็กตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งสยามสวิส สยามสแควร์ซอย5สยามสวิสเซ็นทรัลบางนา และสยามสวิสสีลม ร่วมกับไซเบสอัจฉริยะแห่งระบบฐานข้อมูลดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนนี่คือบันทึกวรรณกรรมเพลง ชิ้นเยี่ยม ระดับติดดาวทองสัญญาก้องนภารวมฮิตดาวทองชุดที่หนึ่งอยากรักหน้ามนคนที่พลาดรักอยากรักคนที่อกหักสัญญาก้องนภารวมฮิตดาวทองชุดที่หนึ่งโดย CA Studio และแป้งคุณหอมฮอลลีวูดแป้งหอมของทุกคนสนับสนุนอกหัก โรงแรมตะวันนารามาดาภูมิใจเสนอแชมป์พบแชมป์สัมผัสกับนักร้องคุณภาพ วินวีรชัย นนทิยาจิวบางป่า สมาสวยสดกนิกาอารีสมานสุนทรีจวบสมัย นิสาลักษ์ศรีนาคาร และนักร้องรับเชิญอีกมาก พร้อมด้วยวงเครซี่กายทุกคืนยกเว้นวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มถึงตีหนึ่งที่ห้องตะวันนา ศูนย์รวมนักร้องคุณภาพและอาหารมีสตาร์สำรองจองที่นั่งโทร360361 พี่นกรับอะไรดีครับผมขอเป๊ปซี่ครับ รอแป๊บนึงนะครับ ได้ครับพี่นกชัดชัยใช่ไหมคะ ครับ รอใครอยู่หรือเปล่าคะเอ่อผมรอเป๊ปซี่อยู่นะครับ จะรับอย่างอื่นแทนไหมคะผมขอเป๊ปซี่ดีกว่าครับเป๊ปซี่ รสชาติของคนรุ่นใหม่อย่างชัดชัยและคุณ พี่มนสิชอบผู้หญิงแบบไหนคุณสุนารีเป็นลูกครึ่ง ชื่อว่าทิมซอนน่าใช่ไหมคะเกิดอลเมื่อไหร่คะเคยอกหักไหมครับ หลายเรื่องที่คุณอยากรู้ฟังคำตอบจากตัวจริงได้ในช่วงศิลปินเปิดซอง ทุกวันเสาร์หลัง6โมงเย็น ทางลูกทุ่ง FM 90 ส่งจดหมายมาที่ตู้ไปรษณีย์72 ปนฟดินแดงกรุงเทพ10407 หรือโทรสาร 2487428 ร่วมเปิดซองโดยซีสเปรย์เลเซอร์จากนิปปอนเพนต์อีกทีนะ อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งนันดับอังสิ เป็นต้นแบบวี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเป็นมอสทำนะฮะนั่นเดียบซื้อมีมันย้นเบบี้ก็ พอเหมือนเดี๋ยวกลับมาลุยกันหลังโฆษณาดนทีรธาดาแชมป์เทควันโดอันดับ3ของโลก ผมว่าสมาธิต้องแน่วแน่ ร่างกายเนี่ยต้องพร้อมจริงๆนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยจอร์จเมสัน โอ้ยเรียนหนักครับหนังสือเป็นตั้งๆเลยเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ ผมดื่มแบรนด์ประจำเลยไม่ใช่แค่ช่วงสอบตราแบรนด์ อยู่คู่สุขภาพคุณมากกว่า 160ปีเรื่องเรียนเฉียงกันที่ไม่หักโหมแต่เตรียมพร้อมเสมอ เธอ เธอสดใสมากครับ เหมือนอเหมือนน้ำค้างมันยอดหญ้ายามเช้า ใส บริสุทธิ์ สดชื่นน่ารัก แล้วก็อารมณ์ดี อยู่ใกล้แล้วโลกมันสว่างสวย โอ้ไม่น่าล่ะ ผมถึงเลิกอยากเป็นนักบินมาเป็นจิ้งหรีดแทนอีซีเอฟอมอะไรก็เป็นไปได้ ถ้าอยู่ใกล้ความสดใสที่แท้จริง Fresh and Dry Roll On เฮ้ยทำอะไรอยู่จ๊ะ หอมหอมแกงส้มปลาช่อนจ้ะ ลองชิมดูสิอุ้ยดีเลย ไหนชิมสิ ใช่สิ ปรุงด้วยน้ำปลาแท้ปลาแม่ครัวฉลาดเขานะจ๊ะ เข้มข้นได้รสชาติของปลากระตักแท้้อุ้ยจริงเหรอ งั้นขอยืมหน่อยนะ พอดีที่บ้านน่ะ น้ำปลาหมด น้ำปลาแท้ตราแม่ครัวฉลากทอง รสชาติแท้น้ำปลาไทย ห้าสิบสตางค์เวอร์โฟนพันแปดดิจิตอลให้โทรนาทีละ 50 สตางค์ ค่าบริการแค่เดือนละร้อย ใช้สิทธิ์ก็ใช้ได้นานกว่าใคร นู่น ถึงมกราสี่สองนู่นเศรษฐกิจอย่างเนี้ย ซื้อเวอร์โฟนพันแปดดิจิตอลระบบเดียวคุ้ม วันนี้ถึง 5 ตุลาคมนี้อ๋อต้องรีบเลยนะคะ ที่ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ร้านเวิร์มีเดียทุกสาขาทั่วประเทศช้าอดนะคะ อุ้ยว่าไม่เตือนไม่ได้นะ หัวใจของนักเลงรถกระบะผู้กระหายความแรงแบบสุดๆ ก็เต้นเป็นเสียงเดียวกันว่าใหม่ไทลักซ์ใหม่ดีเอ็กซ์พลัสเพิ่มพลังใหม่ที่แรงสุดขั้วเพื่อความสะใจสุดขีดด้วยหัวใจใหม่เครื่องยนต์ดีเซล 2,800ซีซีสูบฉีดพลังมหึมาทะลุพิกัดให้แผ่ซ่านทั่วคันโตโยต้าไฮลักซ์ใหม่ดีเอ็กซ์พลัส2,800ซีซีทวีความแรงพุ่งแซงทุกความสะใจ ชื่อนี้ใครก็เมตตา จินตลาผูลาบกับกรอนลำของอาจารย์คำเกื่งทองจันทร์ชุดที่ 23ดื่มเพื่อลืมเศร้าใจใจอน้องพอรู้ดีแต่ก่อนที่มีเรื่องราน่าื่นบาดื่มเพื่อลืมเศร้า สนุกสนานหวานซึ้งกินใจ ฟังทำใจไม่ได้รู้เต็มระดาบาน จากจินตลาภูลาบือฮาแล้วตามแผงเทปมาสเตอร์เทปสรรสร้างอย่างมีคุณภาพหัวใจฉันทุกวันยังเต้าหงา ับออยผลงานหมายเลขหนึ่งของสังคมยอดนิยมเบิ่งไปบนได้กางามเดล่ะเอาเบิ่งเบิ่งไปบนได้กางามเดล่ะ กระมมมันได้กันนะรอชนะใจมองได้ควงปะโอนบันติดงีดีดอร็อกออยรวบรวมจังหวะร็อกเบาๆ แฝงด้วยความมัน ทั้งตลับมาสเตอร์เทปสรรสร้างให้ท่านแล้ววันนี้ ขอกอดแน่ขอบายแน่ ลูกทุ่งล้วนๆชุดใหม่ จากสาวเสียงผินจินตราภูลาภจนราิจินตราภูลาภกับผลงานล่าสุดที่ระดมสุดยอดนักแต่งเพลง ทุ่มสุดฝีมือ ลูกทุ่งล้วนๆชุด22 รอพี่ที่บอกขอสอวันนี้มาสเทปสรรสร้างอย่างมีคุณภาพ